la mistera malapero de la MAYAOI La prestigia revuo Science publicigis en octobro 2010 hoc unu plian interesan studajon pri la MAYA civilizatio. Usona cae Cambridgea universitatoi plenumis esploron por respondo al mal nova demando pri quiu sciencistoi de longa tempo occupigas kial tiu grava socia fenomeno en tute malaperis. Tiu mistero iom post iom clarigas. Shaine longa kai fortega sequezo da majestion regionon en la fino de la unua iarmilo post Cristo. La esploristo e calculis che pluvado reductigis al duono de la nun tempa quanto dum plurai iardecoi. Oni trovis ec septec procentoin da reducto dum iui iaroi. Tio ne signifas che maiaoi mortis de soifo au malsato, sed che ili devis migri al aliai regionoi. La esploro montris che la aer humidezzo malpliigis draste dum tiu tempo quio severe malhelpis agroculturon precipe relate al maiso, quio estis tre grava por tiu civilizatio. Studoi pri consisto de molluscoi en tiu regiono indicis la menciitan sequetson de la tiama climato. En la nova esploro, analizado de aquo en la fundo de Mexica lago, indicis la fenomenon quio ocasis antau unu iarmilo. Ancau la structuro de rocoi helpis la alvenon al tiu concludo. La maia popolo formigis iam mil iaroin antau Cristo, sed atingis classican periodon inter la iaroi ducent quindec cae naucent quindec post Cristo. Intertempe la tiea logiantaro atingis la quanton de dec tri milionoi da homoi. Post tio ocasis la mistera iom post ioma malapero. Oni hipotesis pri epidemioi, pri limigita agrocultura tecnico, pri militoi, pri invadoi fare de aliai popoloi. Lasta tempe, geologia analizado plica e pli fortigas la hipoteson pri climata e changioi. Eble neniu alia loco en la mondo trapasis tiel drastan changion. Char en tiu regiono presca ne riveroi, tial maiaoi dependis de pluvoi por plenigo de siai reservuioi. Oni dubas ancora pri la causo de tie longa sequezzo. Oni pensas pri resultoi de senarbarigado, pri shangioi en la ocasado de tropicae ciclonoi, pri variado en la tiel nomata fenomeno el nino, pri atmosferae shangioi. Do restas ancora suffice da misteroi. Maiaoi estis tre evoluintai popoloi, ili elvolvis mirindain architecturon, matematicon, astronomion, arton. Ili usadis scribitan lingvon same efike kiel en Europo dum tiu sama tempo. Neniu alia popolo en la tiu tempa Americo, successis usi scribitan lingvon tia nivele. Oni taxas che ili atingis alte raffinitan culturon, sed ciam europanoi alvenis Americon, tiu grava civilizatio estis iam tute malaperinta. Ili lasis siain spuroin en la regionoi kie nun tempe situas Salvadoro, Guatemala, Honduro, Mexico. Iliai tipai piramidoi, gis nun, ravas visitantoin qui venas el la